وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى kumtakia mtume Muhammadin sala na salam zimfikie inshallah katika maudhui yetu ya leo tutaangazia miongoni mwa watu ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا fafadat ainah Rasul alayhi salatu wassalam anatueleza katika hadithi hii naam na kuna ahadith nyingi ambazo kwamba vile vile zimekuja kueleza watu aina nyingine ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala walakin katika hadithi hii tunafaidika kwamba kunao watu wa saba ama watu aina saba watakaokuwa katika chini ya kivuli cha arshi ya Rahman. Na siku hiyo hakutakuwepo na kivuli ya aina yoyote ile, ima majengo marefu ama miti na isiyokuwa hiyo. Hakutakuwepo na kivuli ya aina yoyote siku hiyo, ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, kivuli cha arshi ya Rahman na katika siku hiyo kutakuwepo na watu katika vikundi viwili kikundi cha kwanza watakuwepo chini ya hiyo kivuli na kikundi ya watu wa pili watakuwa katika jua na siku hiyo jua itakaribishwa zaidi kwa wanadamu na itakuwa inachoma sio haba kila mmoja kwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya jua ikiwaunguza na kuwachoma wengine watakuwepo wanaogelea kwa jasho yao kwa kadri ya hali waliokuwemo huku duniani kwa kadri ya matendo maovu waliotenda huku duniani Imepokewa kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam kupitia Abu Huraira radhi Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake anasema sallallahu alayhi wasallama alisema watu aina saba watakuwepo chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala watu aina saba watakuwepo chini ya kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa kwanza kabisa alayhi salatu wassalam akatueleza ni al-Imam al-Adil kiongozi ambaye kwamba atakuwa ni mwadilifu huyo ni wa kwanza kabisa atakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo kwamba hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala na imamun adil ni yupi alladhi yaqumu fi ra'iyatihi bil 'adli wal qist wal bu'd 'anil jawi wal dhulm wal hayf ويتقي الله ويتقي الله فيما استرعاه من رعية فيتعامل معهم بالعدل kiongozi mwadilifu ni yule ambaye kwamba anasimamia wale raia wake kwa kuwatekelezea uadilifu baina yao na vile vile kujiweka mbali kwa kuwadhulumu hao raia wake na anamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao kwamba amepewa majukumu ya kuwachunga na anaamiliana na wao kwa uzuri na uadilifu huyo ndio imamun adil ambaye kwamba atakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Rahman siku ambayo kwamba hakutakuwepo na kivuli ila kivuli hicho peke yake imamun adil yanakusanya viongozi wote kuanzia wale ambao kwamba wapo katika ngazi za juu ikiteremka mpaka inafikia Imamu Adil inakuwa ni mzazi vile vile kuwafanyia watu wake uadilifu ndani ya nyumba. Kama kuna mke zaidi ya mmoja, basi akiwatendea hao wanawake uadilifu inavyostahiki, pia atakuwa chini ya kivuli chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakaporuzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala watoto, awatendee uadilifu katika malezi ya Uislamu vizuri asiwe ni mwenye kudhulumu mmoja baina ya watoto wake basi bila ya shaka atakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile mama ni imama kwa wale watoto wake endapo watawafanyia uadilifu katika malezi basi itakuwa sababu yake yeye kuingia katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala vile vile akiwa ni kadhi amepewa majukumu ya maraia katika sehemu fulani kisha akawatendea wale raia uadilifu na, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala juu yao basi kuna nafasi yake vile vile katika kukua chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo na vile vile wasiokuwa hao kwa hiyo kila mtu atakapopewa majukumu ya kukua kiongozi katika sehemu basi ajitahidi kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa cheo hicho na vile vile awatendee uadilifu wale ambao kwamba wako chini yake naam na Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia mazuri siku ya kiyama na uzuri wa kwanza kabisa ni kumweka chini ya kivuli ambacho kwamba ndiyo kivuli ya kipekee siku hiyo kivuli cha arshi ya Rahman Naam katika hadithi imekuja nukta ya pili ama sampuli ya wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala ni shabun nasaa biibadati llahi azza wa jalla ni kijana ama barobaro ambaye kwamba amekulia katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia udogoni mwake hakuweza kughafilika na kuweza kuachana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala bali ameshikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala basi kijana kama huyo vile vile Rasul alayhi salatu wasalam anasema kwamba atakuwa chini ya hiyo kivuli siku ambayo kwamba hakutakuwepo na kivuli ya aina yoyote ila kivuli chake ama kivuli cha arshi ya Rahman Naam na imekuja katika hadith anasema alayhi salatu wasalam ajiba rabbukum lishabin نشأ لشاب ليست له صبوة عجب ربكم لشاب ليست له صبوة Allah subhanahu wa ta'ala hufurahishwa sana na kijana ama barobaro ambaye kwamba haonekani na athari ya ujana Allah subhanahu wa ta'ala anafurahishwa sana na kijana kama huyo na hii haipatikaniwi hivi hivi isipokuwa kwa yule kijana ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atampatia taufiq kijana ambaye kwamba anasimama na kulinda yale mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kijana ambaye kwamba anahifadhi dini yake inavyostahiki kuhifadhiwa basi huyu kijana kama huyu afahamu kwamba siku ya kiyama kuna bishara njema ya yeye kuwepo chini ya kivuli cha arshi ya Rahman ambayo kwamba hakutakuwepo na kivuli isipokuwa kivuli hiyo peke yake walihadha yanbaghi ala alaba aba wal-ummahat wal-murabbin an yashrahu hadha al-ma'na li abnaihim kwa hiyo inakuwa ni juu ya kila mzazi wa kiume ama wa kike na wote ambao kwamba wanawalea watoto basi wafanye hala hala kuwaeleza watoto wao nukta hii muhimu ya kuwa kijana ambaye kwamba atakulia ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia udogoni mwake atakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala ili vijana wasiharibu hii marhala muhimu ya kupata naam kupata kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala katika umri ya mwanadamu kuna marahil kuna marhala ya utoto kuna marhala ya ujana na kuna marhala ya uzee kwa hiyo katika hizo marahil tatu Allah subhanahu wa ta'ala ametafuta marhala moja ambayo kwamba ni ya ujana kisha akaahidi mwenye kushikamana na dini yake katika hiyo marhala ya ubarobaro basi vile vile yatakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin tumeshafahamu kwamba kikundi ya watu ya aina watu ya aina mbili watakuwa chini yake Allah subhanahu wa ta'ala chini ya kivuli yake ya kwanza tumeeleza naamni ni al-imam al-adil wa pili tukaeleza ni shabun nashaa ibadati Allah azza wa jalla basi ni juu yetu sisi tuweze kujitahidi tutie bidii tuweze kujifua na Allah subhanahu wa ta'ala atatusaidia aliposema Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao kwamba watafanya juhudi kwa ajili yetu sisi basi hakika bila shaka sisi tutamuongoza katika njia zetu na Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na waja wema Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na watu wazuri Naam na sampuli ya tatu ama kikundi ya watu ya tatu ambayo kwamba watakuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala na aliposema alayhi salatu wasalam wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ni mtu ambaye kwamba moyo wake itakuwa imefungamana na misikiti yake Allah subhanahu wa ta'ala imefungamana na manyumba za Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu almasajid hubban jamman anapenda jumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi ya hali ya juu kila anapomaliza sala yake basi akirudi katika shughuli yake huwa moyo wake inampatia fikra kwamba hivi karibuni watu watakuwa wanarudi kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala kisha ikiadhiniwa anarudi na kutekeleza ibada hiyo ya faradhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia huyo ndio yule ambaye kama moyo wake imefungamana na jumba zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya utukufu wa nyumba hizi basi imekuwa moyo wake inapenda sehemu ile kwa ajili ya kutekeleza ile faridha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimisha na jambo hili sio rahisi kwa kila mmoja wetu ambao kwamba amebahatikiwa kukuwa Muislamu kulitekeleza wengi katika waislamu wanafahamu kwamba ibada ya sala ni miongoni mwa zile faridha ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yao lakini wengi wanapuuzilia jambo hili wengi wanapuuzilia jambo la kutekeleza ibada ya sala na sio jambo rahisi bali ni jambo ambalo kwamba ndio la kwanza kabisa mwanadamu ataulizwa siku ya kiyama na ni jukumu letu sisi kama waislamu kufungamanisha nyoyo zetu na majumba za Allah subhanahu wa ta'ala endapo tutakuwa tunataka kukuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni jukumu letu kuweza kufungamanisha nyoyo zetu na manyumba za Allah subhanahu wa ta'ala endapo tutahitaji kukuwa chini ya kivuli yake Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana namba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli yake barakallahu li wa lakum bilqur'an alazim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد tunaendelea na nukta hii ya tatu ya wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tumesema kwamba kikundi ya tatu ama mtu wa aina tatu utakayokuwa chini ya kivuli yake Allah ni rajulun qalbuhu muallaqun bilmasajid ni wale ambao kwamba nyoyo zao zimefungamana na nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala na maana yake sio kuwa mtu anakuwa ni mwenye kusalia msikitini baada ya sala mpaka ikamkuta swala nyingine na swala nyingine hiyo ndiyo sio maana yake bali maana yake ni mtu anakuja kutekeleza ibada aliyofaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha baada ya sala anakuwa ni mwenye kuenda kuendeleza biashara zake na shughuli zake za kawaida kisha itakapoadhiniwa tena anakuwa ni mwenye kuwacha zile shughuli zake na kuenda msikitini kwa ajili ya kutekeleza ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfaradhishia na anakuwa ni mwenye kuenda kwa haraka kwa sababu inapoadhiniwa adhana ya ibada ya sala huwa watu wanagawanyika katika vigawanyiko viwili kikundi ya kwanza ni wale ambao kwamba wanaposikia adhan basi hufurahishwa na hiyo adhan na wanafanya bidii kwa kuacha zile shughuli zao na kuenda kutekeleza ibada na kikundi ya pili ni wale ambao kwamba wanaposikia adhana basi nyoyo zao hupata huzuni na hupata naam kitu ambacho kwamba haiwafurahishi kwa sababu wanajua kwamba sasa hivi imeadhiniwa itabidi niwache hii biashara yangu na kadhalika wanahisi uchungu katika zile nyoyo zao na hiyo ni kikundi ambayo kwamba mpaka ikimiwe swala mpaka ianze sala ndio wanatoka katika sehemu ile wanakuja kutekeleza ibada ya sala na hii inakuwa ni jambo ambalo kwamba alipendezi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tumeshagundua kwamba mtu ambaye kama moyo wake umefungamana na masaji sio yule ambaye kwamba anakesha msikitini na kushinda msikitini bali ni yule ambaye kwamba anatekeleza ibada yake ya sala anapoitwa kisha anaenda kushughulika na shughuli zake ikiitwa tena ibada ya sala anawacha shughuli yake na anakuwa ni mwenye kufika na kutekeleza ibada yake ya sala na katika hadithi hii imetupatia faida kubwa sana anasema anna salaha al-abd aidun ila qalbihi Hakika mtu kutengenea ni moyo wake lazima itengenee. Endapo moyo wa mtu itakuwa mzuri, basi mwili wake wote utatengenea na maisha yake yote itakuwa yanakwenda vizuri. Walakin moyo wake ikipinda na kuenda kinyume, basi afahamu mwili wake pamoja na shughuli zake zingine zote zitakuwa zinakwenda kinyume kabisa. na ndio tunaambiwa kwamba hii mwili inafata moyo wa mtu inavyofanya kule ndani ndio alayhi salatu wassalam akatueleza ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb fahalu al mar' bihasbi ma ta'allaqa bihi qalbuhu anasema alayhi salatu wassalam hakika katika hii kiwiliwili ya mwanadamu kunayo kipande cha nyama hicho kipande kikitengenea basi mwili mzima itatengenea na vile vile kipande hicho cha nyama kikiharibika basi mwili mzima wa mwanadamu itakuwa ni kuharibika vile vile kisha rasul alayhi salatu wasalam akatupatia tanabahi kuu akisema kipande hicho ni kipande ambacho kwamba ni moyo moyo wa mwanadamu ikiwa imetengenea basi mwili wake vile vile itapata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wa mwanadamu ikiharibika basi itakuwa ni sababu ya yeye kuenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala tamalizia nukta ya mwisho kwa sababu ya wakati kikundi ambayo kwamba itakuwa ni ya nne katika wale ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ya arshi ya Rahman ni rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi watafarraqa alayhi ni watu wawili ambao kwamba watapendana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ijtamaa alayhi wamekusanyika katika hiyo mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala watafarraqa alayhi mpaka wakafarikiana wakaachana kwa hiyo hiyo mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi siku zote huwa baina ya watu wawili mmoja akimpenda mwenzake na mwingine anarudisha haiwezekani mapenzi ikawa mmoja anampenda mwenzake na mwenzake hampendi haiwezekani kwa hiyo endapo watu wawili wakishikamana na wakapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawa wanasaidiana katika kuelekezana katika njia ya kumfata Allah subhanahu wa ta'ala njia ya kufata Qur'ani na sunna rasul alayhi salatu wasalam basi watakuwepo ndani ya kivuli hiyo siku ambayo kwamba hakutakuwepo na kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa hakika waumini wote ni mandugu wale ambao kwamba wanaamini imani kamili huwa ni mandugu haijulikani kwamba mama yangu ama mama yake ndio ametuzaa bali wanakuwa ni mandugu kwa sababu ya ukhuwa ya Uislamu ukhuwa ya waumini kisha kunayo tambihi, tambihi muhimu zaidi tukaelezwa kwamba marafiki hapa duniani watakuwa katika urafiki kwa ajili ya Allah mpaka wakafa wakabaki katika hiyo rafiki kesho siku ya kiyama kunayo faida wataipata na wale marafiki ambao kwamba walishikamana kwa ajili ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuenda kinyume vile vile watapata malipo yao kule akhira anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura az-zukhruf الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين marafiki siku hiyo ya kiyama watakuwa maadui baadhi yao kwa baadhi illa almuttaqin isipokuwa wale ambao kwamba walikuwa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala tunapata katika aya hii faida faida kwamba wale ambao kwamba walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mmoja wao akaondoka kwa kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala basi endapo huwa pili yakimfuata watakutanisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa urafiki huo na ndiyo katika hadithi imekuja kwamba marafiki wawili wanapopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha akafariki mmoja huwa yule ambaye kama amefariki huwa anamuombea huyu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala usimpoteze huyu ambaye kwamba amebakia hai baada ya mimi kuondoka usimpoteze huyu anaombewa dua asipotee ili wakutane kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kuna haja kubwa ya watu kukuwa marafiki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka watakapofarikiana wafarikiane kwa mahaba hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kunayo faida kubwa kwa wale marafiki siku ya kiyama kukutana kule lakini watu wasipendane kwa ajili ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa machache insha Allah fursa wakati mwingine tutakuja kuendeleza hiyo sehemu iliyobakia katika hadithi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuanye wenye kusikia na kuingiza katika maisha yetu na muislamu mjanja na mwerevu ni yule ambaye kwamba akipata nasaha kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam anafaa kufanya bidii kushikamana nayo ili awe chini ya kivuli tunavyoona jua inaunguza watu jua iko sana lakini kwa sasa hivi mtu hawezi simama dakika 20 atakuwa anapata ile harara ya jua lakini siku hiyo italetwa karibu zaidi kwa hiyo ni jukumu letu tuweze kukimbilia, tuweze kusifika na sifa hizi ambazo kama Rasul alayhi salatu wasalam ametueleza, ili tuepuka jua hiyo siku hiyo ya Kiyama, kwa sababu siku ya Kiyama sio siku moja ama siku mbili, bali ni muda mrefu watu watasimama katika sehemu hiyo. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeze na atupatie nguvu ya kusifika na sifa hizi na tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.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 مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم